Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. January 7, 1566 Nahalal bilang ika-225 Santo Papa si Cardinal Michel Geslieri na pinili ang pangalang Pope Pius V. Ipinatapon ni Pope Pius V si Queen Elizabeth ng Inglaterra dahil sa salang persekusyon sa mga mananampalatayang katoliko. Ang banal na papa rin ang nagsilbing inspirasyon sa mga Kristiyano para mapagwagian ang digmaan laban sa mga Saracen at Lepanto. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.